Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում անցկացվել է հերթական հավաքորդակցությունը։ Արցախում սկսվել է ամառային զորակոչը։ Հայկական զինուժը թույլ չի տվել ադրբեջանցիներին Նախիջևանի ուղությամբ դիրքային ամրապնդման աշխատանք կատարել։ Եղել է փոխհրաձգություն։ Դադարել են ազգային ժողովի երկու падգամավորների լիազորությունները։ Հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամը շարունակում է բարեգործական նախաձեռնություններով հանդես գալ Արցախում։ Հայրենյաց պաշտպան հասարակական կազմակերպության անդամներն ուխտագնացություն են կազմակերպել դեպի դիզափայտ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում միավորումների զորամասերի հրամանատարների, նրանց տեղակալների, սպաների, գնդերեցների, զորամասերի սերժանտական խորհուրդների եւ ենթախորհուրդների նախագահների մասնակցությամբ անցկացվել է հերթական հավաք խորհրդակցությունը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն անդրադարձավ նախորդ ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարներին եւ կարեւորեց նման ձևաչափով հանդիպմանը դրանք ծնող պատճառները վերհանելու բաց թողումները շտկելու եւ հետագա անելիքները հստակեցնելու հանգամանքը։ Հավաք խորհրդակցության մասնակիցներին ուղված եզրափակիչ խոսքում Վարդան Բալայանը դժբախտ պատահարներից խուսափելու, դրանք կանխարգելելու, կարգապահության բարձրացման եւ առաջադրված խնդիրները սահմանված կարգով կատարելու համար համապատասխան հանձնարարություններ ու ցուցումներ տվեց։ Հավաքորդակցության ավարտին տեղի ունեցել հաջելի անակնկալ։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյանի հրամանով ծառայության ընթացքում իրենց լավագույնս դրսևորած եւ առաջիկայում զորացերվող մի շարք սերժանտական խորհուրդների նախագահներ Պարքեվատրվեցին քաջարի մարտիկ հայոց բանակի գերազանցի կրծքանշաներով ու թանկարժեք նվերներով։ Արցախում սկսվել է ամառային զորակոչը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հունիսի 2-ին վաղ առավոտից Հադրութի շրջանային զինկոմիսարիատի շենքի բակը մարտաշատ էր։ Շրջանի տարբեր համայնքներից ամառային զորակոչի ներկային ծնողներ, զորակոչիկների հարազատներ, Հադրուտ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Հադրուտից ամառային զորակոչի առաջին խումբն է ուղարկվում Արցախի պաշտպանության բանակ։ Թվում 40-ից ավելի երիտասարդներ կազմում պատրաստ կլրացնեն մեր բանակի շարքերը եւ կդառնան արժանի հերթափոխ։ Ընչում է երկն ու երաժշտությունը։ Զորակոչիկների ճանապարհման միտինգը բացեց Հադրուտի շրջանի զինկոմիսար Անդրեյ Ներսյանը։ Նա շնորհավորեց զորակոչիկների բանակի շարքերը համալրելու կապակցությամբ ցանկացան նրանց ամուր կամ քաջ առողջություն, խաղաղարայություն եւ բարի վերադարձ հայրենի օջախներ։ Նա զորակոչիկներին հորդորեց, որ ծառայության ընթացքում լինեն զգոն, միշտ պատրաստ արժանի հարված տալու նենք ճշնամուն, յուրաքանչյուր ոտնաձգության։ Ադրուտի քաղաքապետ Վիգեն Հարությունյանը շնորհավորեց զորակոչիկներին, նշելով, որ նրանք ծառայության են մեկնում Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակային գնդերը, որոնք ունեն մարտական փառավոր ուղիներ։ Նա հորդորեց զորակոչիկներին լինել կարգապահ, պատվո կատարին են իրենց ծառայությունները եւ անսասանպայեն հայրենի սահմանները։ Նա ցանկացավ բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Հավաքի մասնակից ծնողները լավ են գիտակցում, որ ներկա ստեղծված իրավիճակի լուրջությունը եւ համոզված են, որ իրենց զավակները կդրսեւորեն տոկունություն, համուր կանք եւ ապտոկ կծառայեն հայոց բանակում անսասան կպայեն հայրենի սահմանները։ Զորակոչիկները համոզում հայտնեցին, որ կդառնան հայրենաց պաշտպաններ։ Այնուհետև Սուրբ Հարություն եկեղեցում հոգևոր հովիտ Տեր Մաթեոս քահանայի կողմից զորակոչիկներին օրենության կարգ մատուցվեց, որից հետո կատարվեց նվավարություն։ Երկու երաժշտ աջակցության ներքո զորակոչիկները ճանապարհում են քաղաք Ստեփանակերտ, որտեղից եւ ծառայության կազմեն Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր։ Գնում է զորակոչիկներին ցանկանալ բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության պետ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակել է տեսանյութ, որում երևում է թե ինչպես է այրվում Նախիջևանում ադրբեջանական դիրքը։ Ավելի վաղ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել էր, որ ադրբեջանական զինված ուժերը Նախիջևանյան ուղությամբ որոշ տեղամասերում փորձել են դիրքային ամրապնդման ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, ինչին ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պատասխան կրակ են բացել եւ թույլ չեն տվել հակառակորդին կատարել իր խնդիրը։ Հայկական կրակից ամբողջությամբ ավերվել ու այրվել է հակառակորդի դիրքերից մեկը։ Փոխհրաձգության ընթացքում թեթև աննշան վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող 1974 թվականի ծնված Վահագն Սամվելի Բաղդասարյանը գրառման մեջ նշել էր Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա այսօր հայտնել է, որ Նախիջևանի հատվածում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Կարծում եմ մեր զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով սահմանի տիրող իրավիճակին։ Արդեն ասել են, որ կուտակումներ կան ադրբեջանական ուժերի, գիտեք նաև, որ զորավարժություններ են տեղի ունենալու, իրենց հայտարարություններով լայն համաշտաբ զորավարժություններ։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն իրադարձության զարգացման ցանկացած սցենարի եւ իմ հրամանը զինված ուժերին հենց դա է եղել։ Նշենք, որ Արցախի պաշտպանության բանակի մամլոյցարայությունը վերջին օրերին բարբերաբար տեսանյութեր էր հրապարակում սահմանին հակառակորդի զինտեխնիկայի եւ մարդուժի ինտենսիվ կուտակումների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության սահմանի Նախիջևանի հատվածում դիրքային ամրապնդման գործողությունները որակում է որպես արհամարանք համանախագահ երկրների նկատմամբ։ Նա նշել է նորություն չէ, որ Ադրբեջանը գործում է ելնելով անպատասխանատվության սկզբունքից, իր իսկ կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելով։ Մենք շարունակաբար այս հարցը բարձրացնում ենք ինչպես համանախագահ երկրների, այնպես էլ մեր մյուս գործընկերների ու կազմակերպությունների արչև։ Կարծում ենք հենց այստեղ համանախագահները լուրջ անելիքներ ունեն, որովհետև չանցալով նրանց հորդորներին, անելով լրիվ հակառակը, դա առաջին հերթին արհամարանք է համանախագահ երկրների համար, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախի Հանրապետության օրենքի 138-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ կետը այսօր ստորագրել է արձանագրություն թիվ 10 ընտրատարածքից ընտրված падգամավոր Լեռնիկ Հովանիսյանի եւ թիվ 11 ընտրատարածքից ընտրված падգամավոր Արմոց Աթրյանի падգամավորական լիազորությունների դադարման մասին։ Ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնի փոխանցմամբ արցանագրությունն ուղարկվել է Արցախի հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Արցանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Ավելի վաղ հունիսի 22-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդես էր եկել падգամավորներ Լեռնիկ Հովանիսյանի եւ Արմոց Ատրյանի հրաժարականների մասին հայտարարությամբ։ Այսօր խորհրդարանի հունիսի 28-ի հերթական նիստի ժամանակ падգամավորներ Ժանա Գալստյանի եւ Հայկ Խանոմյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասներն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված ազգային ժողովի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողովը գումարել է հերթական փակ նիստը։ Ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից ստացված հաղորդագրության համաձայն նիստին հանձնաժողովի հրավերով ներկայ է եղել նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Նիստից հետո տեղի ունեցած մամլոասուլիսի զրույցի ժամանակ հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը պատասխանել է լրագրողներին հետաքրքրող հարցերին։ Էթիկայի հանձնաժողովի հաջորդ փակնիստը նախատեսվում է վաղը։ Ընթացիկ տարվա անցած 5-6 ամիսների ընթացքում Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից շուրջ 1.5-ից 2 անգամ ավելի շատ հիփոթեքային վարկի սուբսիդավորում է իրականացվել, քան Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից։ Այս մասին ասել է պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, մանրամասնելով, որ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից իրականացվող հիփոթեքային ծրագրերը շատ ավելի մեծ ծավալ եւ թափ են ստացել, քան Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից իրականացվող զարգացվողները։ Այս պայն ծրագրի որոշակի դանդաղում գոյություն ունի կապված այն հանգամանքի հետ, որ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը գտնվում է վերակազմավորման փուլում։ Մենք նախատեսում ենք եւս մեկ անգամ վերանայել եւ ուսումնասիրել բոլոր մեր հիպոթեքային ծրագրերը եւ դրանք դիտարկել ընդհանուր միասնական քաղաքականության ներքո բարձրացնելով նաեւ նպատակայնությունը, արդյունավետությունը։ Մոտակա 1-2 ամսվա ընթացքում նախատեսում ենք այդ ծրագրերի էական խորը ուսումնասիրություն, որի արդյունքում ոլորտում կլինեն որոշակի վերանայումներ, ասել է պետնախարարը։ Հողերի դեգրադացման խնդրի լուծումը գյուղատնտեսության նախարարությունը տեսնում է ոչ թե նախկինում տեղի ունեցած սեփականաշնորհման գործընթացը չեղարկելու կամ վերանայելու, այլ միջոցառումներ իրականացնելու մեջ, որի արդյունքում պետք է մեղմվեն հողօգտագործողի այն խնդիրները, որոնք կապված են ավելի երկար ճանապարհ անցնելու բարդ ռելիեֆային պայմաններում մշակություն իրականացնելու հետ։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը։ Նա նշել է, որ խնդիրն ունի համատարած բնույթ եւ վեր վերաբերում է բոլոր շրջաներին, բացի Քաշաթաղից եւ Շահումյանից։ Սա սեփականաշնորման արդյունքում ձևավորված այն խնդիրն է, որը բազմից քննարկվել է տարբեր ատյաներում։ Գյուղատնտեսության նախարարությունն այս հարցը լուծելու համար հայեցակարգում դրել է այնպիսի դրույթ, որը ենթադրում է գյուղատնտեսական գործնեայության իրականացում տարածքային եւ գոտիական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, ասել է գյուղատնտեսության նախարարը։ Մարտունու շրջանի հաղորդի համայնքի բնակչությունը խմելու ջուր ստանում են 3-4 օրը 1, այն էլ 2 ժամով։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Մշկապատի բնակիչներին դեռևս խորհրդային շրջանից էին խոստանում Շոժորիա խմելու ջրով ապահովել։ Վերջապես գյուղացիների երազանքն իրականացավ 2016 թվականի օգոստոսին, երբ շահագործման հազմեց նորակառույց ծրագիրը։ Համաքի ղեկավար Հրազդան Ասրբաբայանի տեղեկատվությամբ նախագծանախարարային աշխատանքները սկսել են 2015 թվականից։ Ձրագծի անցկացումը եւ ջրամբարի կառուցումը 2016 թվականի փետրվարին։ Թվում է թե շրջօրյա ջուր ունենալու հետ կապված խնդիրն ի վերջնական լուծումն է գտել, բայց ոչ։ Համաքի ղեկավարի խոսքերով 2017 թվականի ամռանն արդեն ջրի պաշարների պակասը զգացնեցվեց եւ ամռան շրջանում բնակչանը խմելու ջրով սկսեցին ապահովել 3 օրը մեկ անգամ, ընդամենը 3 ժամով։ Խնդիրն ավելի խորացավ սույն թվականին։ Մայիսի բնակցությունը ջրեր տանում ընդհատումներով։ Հունիսից 3-ից 4 օրը մեկ անգամ, երկու ժամով։ Եվ քանի որ ամառը դեռ արժևում է ու շոկի ղանակները նույնպես ենթադրվում է որ գնալով ջրի պաշարներն ավելի կպակասեն։ Ճաշակազում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդակցության ժամանակ, որին ներկա էր նաև երկրի նախագահ Բակո Սահակյանը, Հրազդան Նասիրբաբայանը բարձրացրեց ջրի հարցը, նաև լուսման իր տարբերակը բերելով։ Նախագահի հանրարականով հարթեցրեց ուսումնասիրել եւ լուծում գտան։ Մշկապետի համայնքի ղեկավարը նշում է, որ հիմնական ջրային պաշարները ստանում են գյուղից եւ հաղորդում միջև գտնվող ջրվաճյուր տեղամասի աղբյուրից։ Մի մասն էլ հաղորդում ներքին աղբյուրի ծորակից, բայց կան նաեւ նեկար տարբերակ։ Գյուղի հիմնական աղբյուրի պաշարները կարող են միացնել ջրամբարին նշվեց, որ անմիջապես խորհրդակցությունից հետո համապատասխան մասնակիցները եկել եւ տեղում ծանոթացել են իրավիճակին, կատարել ուսումնասիրություններ ու հաշվարկներ։ Գյուղի հիմնական աղբյուրը, որի ակողները մաքրվել են մոտ 30 տարի առաջ, 3-ից 4 անգամ շատ ավելի պաշարներ ունի, քան ծրվաճուրի աղբյուրը, եւ լրիվությամբ կբավարարի գյուղի բնակչությանը խմելու ջրով։ Հրազդանասիր Բաբայանը նշեց նաև, որ Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից լրացուցիչ ֆինանսավորումից հետո կկազմակերպեն հետագա աշխատանքները եւ զգույշ հայտնեց, որ շատ շուտ մշկապացին խմելու ջրի խնդիր չի ունենա։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օրերս հերթական բարեգործական նախաձեռնությամբ պաշտպանության բանակում էին հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ ներկայացուցիչները Վերջիներս առաքելություն են ստանձնել Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող բոլոր զորամասերը համալրել ՆԱՏՕ-ի բժշկական չափորոշիչներին համապատասխան բժշկական պարագաներով, որոնք անհրաժեշտ են առաջին բուժօգնության համար։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո սկիզբ դրված այս նախաձեռնության կազմակերպիչները Պաշտպանության բանակի մասով նախատեսում են դրանք ավարտին հասցնել արդեն մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը։ Նշենք, որ տրամադրված բժշկական պարագաները բավականին մեծ արդյունավետությամբ արդեն իսկ իրարվում են Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների կողմից։ Արցախի ազատամարտիկների միության աջակցությամբ եւ հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ուխտագնացություն է կազմակերպվել դեպի դիզափայտ լեռանգագաթին հիմնված կատարովանք։ Ուխտագնացությանը մասնակցում էր բոլոր շրջաններից եւ Ստեփանակերտից շուրջ 86 երիտասարդ։ Հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Անդրանիկ Գրիգորյանն ասել է, որ իրենք բարբերաբար կազմակերպում են այցելություններ դեպի Արցախի պատմամշակութային վայրեր։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր արցախցի պետք է ճանաչի եւ տեղյակ լինի իր հայրենիքի պատմությանը։ Ուխտագնացության նպատակը մեր հայրենիներին մեկ ընդհանուր գաղափարախոսության շուրջ համախմբելն է, քրիստոնյայի կերպարը զորացնելը։ Ուխտագնացությունը նպատակ ունի նաև հայրենասիրական դաստիարակության եւ հայրենաճանաչման գործում, նշել է Անդրանիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ժամը 8:25-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից ահազանգ է ստացվել, որ Ասկերանի շրջանի Փարուխ համայնքի Խարագլուխ կոչվող տեղանքում Տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, կան զոհեր եւ դուժացներ, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Ժամը 8:24-ին Ասկերանի հրշեջ փրկարարների միավորումից մեկ մարտական հաշվարկ մեկնել է դեպքի վայր եւ տեղ հասնելուց պարզել, որ ժամը 7:30-ի սահմաներում նշված տեղանքում Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքի բնակիչ Քարամյանը ծնված 1963 թվականին իր վարած ԶԻԼ 130 մագնիշի ավտոմեքենայով դաշտում աշխատելիս շրջվել է։ Պատահարի հետևանքով Նորագյուղ համայնքի բնակիչներ Ղահրամանյանը ծնված 2001 թվականին եւ Բարսեղյանը ծնված 2003 թվականին ստացված մարմնական վնասվածքներից տեղում մահացել են։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով դժուժացներ Վարորդ Քարամյանին եւ ուղևոր նույն համայնքի բնակիչ Հարությունյանին ծնված 2003 թվականին փրկարար հրապարակները տեղափոխել են քաղաք Ստեփանակերտ հանրապետական բժշկական կենտրոն եւ Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Ըստ բժիշկներից ստացված տեղեկության՝ դժվարների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 22-ից 26, ցերեկը 35-ից 40 աստիճան տաքություն։